6 sinf qadimgi dunyo tarixi 14 paragraf Ahamoniylar davlati Qadimgi Eron aholisi Miloddan avvalgi 6-asrda hozirgi Eron hududida Ahamoniylar sulolasiga mansub shohlar asos solgan Fors podsholigi vujudga keldi. Ahamoniylar davlati jahondagi eng yirik davlatlardan biri bo'lgan. Hozirgi Eron hududida qadim zamonlarda Kassiylar, Elamiylar singari turli qabilalar yashab kelgan. Vaqt o'tib bu mamlakatga mediyaliklar va forslar ko'chib o'rnashadi. Tog'oldi oldi vodiylarida aholi dehqonchilik bilan shug'ullangan. Dash mintaqalarida esa chorvadorlar kun kechirgan. Eron turli mamlakatlarni bog'lab turgan karvon yo'llari chorrahasida joylashgan. Eron hududida qadimgi davlatlar Miloddan avvalgi 3-minglikda Eronning janubiy-g'arbiy qismida Elam davlati vujudga keldi. Bu davlatning poytaxti Suza shahri bo'lgan. Elamda jahondagi eng qadimiy yozuvlardan biri yaratilgan. Kaspiy dengizining janubiy g'arbida joylashgan Mediyada qabilalar ittifoqi vujudga keldi. Miloddan avvalgi 7-asrda podsho Keksar hukmronligi davrida Media qudratli davlatga aylandi. Media davlati Bobil bilan ittifoq bo'lib, Ossuriyani bosib oladi. Eronning janubida, Fors ko'rfasiga tutashib ketgan yerlarda Fors viloyati, ya'ni qadimgi forslar o'rnashgan o'lka joylashgan. Kir ikki fors hukmdori miloddan avvalgi besh yuz ellik sakkizinchi yilda Ahamoniylar sulolasidan bo'lmish podshoh Kir ikki barcha forslarni o'z hokimiyati ostida birlashtirdi. Media podsholigini bo'ysundirgandan so'ng Kir ikki ulkan lashkar tuzdi va bosqinchilik yurishlarini davom ettirdi. Armaniston, Lidiya va Bobil zabt etildi. Forslar O'rta Yer dengizi sohiliga chiqdilar. Falastin va Fenikiyani bo'ysundirdilar. Ker ikkining istilochilik siyosatini vorislari Kambiz 2 va Doro bir davom ettirdi. Kambiz 2 Misrni zab etish orqali Fors davlati hududini nihoyatda kengaytirdi. Milotdan avvalgi 522-yilda shoh Doro bir qadimgi Fors davlati taxtiga chiqdi. Bu paytda bosib olingan barcha mamlakatlarga qo'zg'olonlar avj olib ketgan edi. Ammo Ahamoniylar shohi Doro bir ularni bostirishga erishdi. dorobir qora dengiz bo'ylarida yashovchi skiflar ustiga yurish qildi dorobirning kichik osiyodagi yunon koloniyalari va bolqon yarim oroli sharqida joylashgan frakiyani bosib olishi yunon fors urushlari boshlanib ketishiga sabab bo'ldi dorobir hukmronligi davrida hindiston shimolidan o'rta yer dengiziga qadar cho'zilgan ulkan davlat barpo etildi dorobir butun mamlakat uchun darik deb nomlangan yagona oltin tangani muomalaga kiritdi u qadimgi fors podshohligi qarorgohi perspol shahridan o'rta yer dengiziga qadar shoh yo'li degan savdo yo'lini qurdirgan edi dorobir qo'shinlarini qaytadan tuzdi saltanatni satrabliklar deb nomlangan alohida harbiy ma'muriy o'lkalarga taqsimladi makedoniyalik aleksandr miloddan avvalgi 330-yilda fors davlatini bosib oldi ahamoniylar davlati 200 yildan ziyod hukmronlik qilgan qadimgi forslar madaniyati so'za va ekbatana va boshqa shaharlar ahamoniylar davlatining muhim savdo markazlari bo'lgan perspol shahrida dorobir va kserksning yuz ustunli zali bo'lgan saroyining qoldiqlari saqlanib qolgan saroy afsonaviy va xayoliy qushlar tasviri bilan bezatilgandi perspol saroyi devoridagi bo'rtma naqshlarda ahamoniylar bo'ysundirgan ko'pgina elatlar vakillarining tasvirlari saqlanib qolgan ular asosan fors shohlariga o'lpon keltirayotgan holda tasvirlangan qadimgi forslar mehnat belgi yozuvidan foydalanishgan fors shohlarining bitkilari Behstun va Naqsh Rustam qoyalaridagi, shuningdek, Perspol saroy devorlariga o'yib yozilgan. Ular yurishlar, qo'zg'olonlar va davlat hayotidagi muhim voqealar haqida ma'lumot beradi. Tarix va kelajak kanali uchun maxsus